Да отвориме повторно во книгата на пророкот Исаија, 53 глава. Нема да зборуваме денес за таа глава, таа беше пред неколку месеци предмет на проучување во редоследот на изучувањето на старозаветните месијански пророќства, Меѓутоа ќе прочитаме само еден стих од оваа глава, кој што употребува еден специфичен збор, еден специфичен израз, еден специфичен термин. Значи, Исаја 53 глава, таму каде што пророкот зборува, како што носи тука наслов самата глава во православниот ревидиран превод, страдањето и славата на Божиот слуга. Значи, кој е тој кој што страда според оваа глава? Значи, Исаја зборува за некој како за некој младо дрвце и стебленце кое што издигне од сува земја. Тој беше презрен и отфрлен меѓу луѓето, човек на болки, презрен и за ништо не го сметавме. Тој ги зебе врз себе нашите болки, ги понесе нашите слабости и така натаму сето она што веќе го читавме и го проучувавме за некого кој што е главна личност, во оваа глава и единствена, како таква. За некого врз кого Господ ги натоварил гревовите на сите нас, кој што беше изнаранет за нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија. Лишен од праведен суд, како јагне на колење, заради беззаконијата на мојот народ, тој беше осуден на смрт, му определија гроб со злодејци, но тој беше погребан кај богатиот. И сега, предпоследниот, предпоследниот единаесетиот стих од оваа глава, ни кажува кој е тој, кој е тој, за кого зборува целата оваа глава и ги кажува сите овие работи. Кој е тој кој што беше презрен, отврлен, човек свикнат на болки, кој што беше осуден на смрт, лишен од правен суд, погубен заради беззаконијата на Божиот народ, кој што Господ сам го предаде на мачење, кој што го принел својот живот како милостивна жртва, кој што беше измачуван, како јагне на колење доброволно и устата своја не ја отвараше. Значи, кој е тој за кого се кажуваат сите овие работи? Кој што беше погубен, определен да биде и погребан заедно со злодејци, а сепак бил погребан во гроб на богатиот човек. За него дори 11-тиот предпоследен стих од оваа глава кажува ќе се зарадува поради трудот на душата своја и ќе види светлина. Праведниот слуга мој ќе ги оправда мнозина и греовите нивни вр себе ќе ги понесе. И понатаму последниот стих вели, затоа јас ке му дадам големо наследство, со силните плен ке дели, зашто себе си на смрт се предаде. И меѓу злодејците беше вброен и го, ги понесе вр себе гревовите на мнозина и за престапниците стана посредник изразот или терминот кој што е употребен во оваа глава, единствено во 11 стих, е израз или термин кој што се потребува на повеќе други места во еврейската Библија, особено кај пророците. А тоа е праведниот слуга мој. Че значи, само 11 стих кажува за кого се однесуваат сите овие описи за кого се однесува сето оно што е напишано во оваа 53 глава. За праведниот слуга мој, или за Божиот слуга. Затоа и, како што споменав, насловот на главата во православниот ревидиран превод гласи страдањето и славата на Божиот слуга. Очигледно е дека, читајки ги овие стихови од оваа глава, како што и ги проучувавме, зимоска во две саботи. Ја покрешме целата оваа глава, 53-та од книгата на пророкот Исаија, па и секогаш кога повторно ги читаме овие зборови. Оваа глава содржи детали кои што не може да се однесуваат на некој друг, освен на Исуса Христа. Тоа е многу очигледно. Од самите детали споменати. Толку прецизни, толку специфични детали, што само во Христовиот живот, онака како што е опишан во Евангелијата, може да се препознаат. И тоа, сите, сите тие детали заедно. И сепак, знаете ли што велат евреите за оваа глава? Оние кои што се уште не веруваат. Во нивниот цар, во нивниот спасител, кој што е и наш, но е и нивен затоа што е тој спасител пред се на целиот свет. Дори на тие што не веруваат, бидеќи тие, сите, целиот свет, нему, на овие негови страдања, му го должат и својот сегашен живот. И секој благослов и радост, што ги вкусиле во овој сегашен живот. Евреите велат дека не, ова не се однесува на Месија. Иако деталите совршено одговараат на животот на Исуса Христа, тие велат, ова не се однесува на Месија. Не само на оној Месија што вие христијаните верувате дека е Месија, Исус Христос. Туку овие зборови воопшто не се однесуваат на една личност дори и на оној Месија што ние, евреите, очекуваме да дојде. Сакајки да го одвлечат вниманието од Христа, евреите денес велат и со векови наназад. Дека овие зборови од книгата на пророкот Исаија 53 глава не се однесуваат на Месија, не се однесуваат на човек, на една личност, воопшто. Па на кого се однесуваат? Дали знаете што велат тие, на кого се однесуваат овие зборови? 11 стих вели дека се однесуваат на праведниот слуга мој. И сега, што велат евреите? Кој е тој праведен слуга Божи? Тоа е насловот на ова проповед, инако, Господовиот слуга или Божиот слуга. Како ви се допаѓа подобро, така ќе биде насловено. Кој е тој праведен Господов слуга? Ке се вратиме неколку глави поназад. 44-та глава од книгата на пророкот Исаија и ќе прочитаме само еден стих од неа. Исаја 44 глава, први стих. Еве, значи, во истата книга, кај истиот пророк. Што вели Исаја? А сега слушај, Јакове, слуго мој. Че значи, кој кажува ова? Господ го кажува ова, така? Преку устата на пророкот Исаија. А сега слушај, Јакове, слуго мој, и ти, Израеле, кого јас го избрав. Кој е тука Божиот слуга? Јаков или, нели, Јаков го добил името Израел. И сега велат евреите, не се мислени на Јаков како Јаков, како човек, туку на целиот Израел. Целиот Израел е Божиот слуга. Еве самиот исаја, истиот пророк ни го открива идентитетот на Божиот слуга. Зошто велите вие христијаните дека е тоа Месија? Без оглед дали е Исус од Назарет или Чи значи, не е прашањето кој е вистинскиот Месија, туку евреите отфрлаат и не сакаат да веруваат во идејата дека зборовите од Исаија 53 глава, најјасното најдеталното месијанско пророќство, кое што го проучувавме досега во изминативе три години, се однесува воопшто на Месија. Тие велат дека ваквите пророќства, особено пророќства кои што зборуваат за страдањето на Божиот слуга, за него како жртва, се однесуваат на целиот Израел, бидејќи целиот Израел страдал низ историјата. Тоа е нивниот аргумент. Дотвориме во 136-тиот псалм. 136-тиот псалм. каде што ќе го прочитаме 22 тиот стих. 136. псалм 22. стих. Зборувајќи за хананската земја и сите оние пакански цареви кои што биле погубени на патот на израелците, кога ја освојувале хананската земја, ветената земја во времето на Мојсей и Исус Навин, Во 22 стих вели дека сето тоа Господ му го дал сета таа земја во наследство, зашто е вечна милоста негова, кому? Во наследство на својот слуга Израел. И повторно, зашто е вечна милоста негова, ова му дајко некој рефрен во самиот псалм, самата мелодија на, на псалму. Зашто е вечна милоста негова? И повторно се повторува ова зашто е вечна милоста негова и во, и во наредните три стиха, до крајот, на главата. Целиот псалм зборува всушност за, за тоа уште од почеток. Кој е тога господовиот слуга во псалм 136.22? Израел е Божиот слуга. Сега почитавме две сведоштва. Едното од самиот Исаија, едното од псалмистот Давид, и двајцата велат дека Израел е господовиот слуга. Да отвориме едно друго пророќство. <laughs> Израел не е праведен. А кој е праведен? Грците? Значи, ако ги, ако ги земеме сите народи, што постојале пред Христа, да речеме, и ако бараме некој народ кој што е праведен, кој би го избрали? Дека дека нема никој праведен. Ама Господ зборува дека има некој праведен. Сепак, ова е многу добра забелешка. Господ го нарекол оној, за кого зборува 53-та глава од Исаија, мојот праведен слуга, така? Е сега, ќе отвориме во книгата на пророкот Осија. Ја прочитаме еден познат текст, којто и текст, Осија 11 глава. Во Осија 11 глава барем што се однесува до старозаветниот дел од Библијата, односно оној пишуван пред Христа, се дава одговор на прашањето кој е Божиот син, значи не кој е Божиот слуга, туку кој е Божиот син. И што ни се вели? Кога Израел беше млад, јас го сакав. Господ вели така, нели? низ устата на својот свет пророк Осија. Кога Израел беше млад, јас го сакав, и што? И од Египет го повикав мојот син. Евангелистот Матеј ги цитира овие збори во Новиот Завет. И што ни кажува? Да отвориме во Евангелието според Мати. Првата книга, првото Евангелие во Новиот Завет иако тоа не е првото хронолошки напишено Евангелие, кое што е по Марко, Но, што е карактеристично за Евангелието по Матеј, дали знаете? Значи, Евангелието по Марко е карактеристично што е тоа првото напишано хронолошки Евангелие. И што е најконцизно, како извор на информација за Христовиот живот. Евангелието по Лука е карактеристично по тоа што е напишано, единствено од сите, е напишано од некој што не бил очевидец и што не бил евреин. И всушност, книгите на Лука, Евангелието и делата апостолски, и самиот Лука е единствениот нееврејски писател во Светото Писмо. Евангелието според Јован е карактеристично по тоа што, за разлика од првите три Евангелија, Марко, Матеј, Марко и Лука, наречени синоптички, бидејќи се дополнуваат меѓу себе, се комплементираат, Евангелието по Јован е карактеристично по тоа што е посебно. Не припаѓа на таа класа, на синоптички евангелија, и кое што е последно напишано многу повеќе години од после во однос на овие синоптички или првите три евангелија. Дори некој велат дека е напишано и после откровението бидеќи Јован го пишувал откровението на Патмос, на лош грчки јазик, кој што и не му ни бил мајчин, а о Евангелието и посланијата се напишани на добар грчки јазик, што значи после, после робијата на Патмос, кога веќе бил повторно во Ефес на стари години, имал свој секретар кој што добро го познавал грчкиот јазик и добро му го средувал текстот. Е, што е карактеристично Евангелието според Мати? По што тоа се разликува од другите три? Дали знаете? Нафрлете од место, ако сакате. Добро, меѓутоа тоа го имаме и во Евангелието по Лука. И во Евангелието по Лука се наведува Христовиот родослов, иеко обратно. Меѓутоа, еве кога веќе го споменавте тоа, што е разликата во родословите меѓу Матеј и Лука, па тоа ќе го одговори моето прво прашање. Значи, родословот на Лука, од каде почнува и до каде достига? И каде завршува? Во ред, меѓутоа, Лука е родословот Христов во Евангелието по Лука, ги опфаќа Христовите предци до каде? До каде? До Адам, точно. Значи Лука, набројувајќи ги Христовите предци од Христа на назад. Лука оди од Христа на назад, ретроактивно, допира до Адам, кој што таму е наречен Син Божи. Адам е наречен Син Божи. Е сега, во Матеј, родословот Христов, е наведен од во обратен правец или во обратна насока, поточно кажано, од Христовите предци па до Христа, но од кого почнува? Дали почнува од Адам? О, не, од каде? Од каде? Од Аврам. Зошто? Зошто Матеј почнува од Аврам? Зошто не му се битни предците пред Аврам или меѓу Адам и Аврам? И сега тоа ќе ви одговори на прашањето, ќе ви го одговори прашањето зошто, пошто е Матеј карактеристичен во споредба со останатите три евангелија. Што е карактеристично за Матеј? Матеј е единственото евангелие пишувано за еврејска публика, за еврејски читатели. Единственото евангелие напишано на арамејски јазик, иако тој оригинал не е сочуван. Сочуван е грчкиот препис или превод на истиот, па тој е станал оригинал за сите преводи на Библијата. Но некои веруваат дека арамејскиот превод на целиот Нов Завет, наречен Пешита или сириски превод од третиот век, е, може би, многу близок до текстот кој што Матеј изворно го користил за своите еврейски читатели. Постојат многу црковни оци кои што сведочат дека Матеј бил напишан, Дури се до Евсавиј со современик на царот Константин и епископ на Кесарија во четвртиот век. Многу од раните црковни оци сведочат дека Матеј бил напишан изворно на арамејски и дека се однесувал само на евреите. Матеј им сведочи само на евреите. Матеј сака да ги придобие евреите за Христа. Лука им сведочи на незнаборците. Му пишува на некој си теофил или богољуб. Ако го преведеме тоа име на македонски. Некој што не бил евреин. Некој незнабожец. И што кажува Матеј? Рековме дека Матеј ги цитира зборовите од Осија. во Осија, кој беше Божиот син, кој што Господ го љубел и го повикал од Египет, Израел, вели, кога Израел беше млад, јас го љубев и од Египет го повикав како мој син. Матеј, во втората глава од својата Евангелие, сведочејќи им сега на евреите, зборува за тоа како малиот Исус со своите старатели Јосиф и мајка му Марија морал по советот на ангелот Господов да бега во Египет како бебе и да остане таму се додека престане опасноста која што му се заканувала кога царот Ирод сакал да го погуби заедно со останатите младенци од Витлеем. И останаа таму и Јосиф и Марија и малиот Исус се до смртта на Ирода за да се исполни реченото од Господ вели Матеј преку пророкот кој вели од Египет го повикав синот. Зошто Матеј ги зема зборовите на Осија што ги прочитавме и ги применува на Христа на тој настан од неговиот живот, кога Ирод ја барал смрта на бебето, на младенецот, Исус, кога Осија зборува за сосем друг настан, Осија зборува за Израел, Осија зборува за оној Египет од кој што Израел бил ослободен во времето на Мојсеј, односно за излезот од Египет, а Матеј зборува за сосем друг настан од животот на малиот Исус. Дали зборовите на пророкот Осија воопшто се пророштво? Дали Осија кажувал пророштво во 11 глава првиот стих? Не, тие воопшто не звучат како пророштво. Таму се вели кога Израел беше млад, јас го љубев, како мој син. И од Египет го повикав својот син. Тука се кажува историја. Се зборува во минато време, кога Израел беше млад. Во времето на Мојсей. Кога го избавив од Египет. Тоа е минато време. Зборовите на Осија воопшто не се пророќство. И сега Матеј, кој што има специјална мисија да им сведочи на евреите и евреите да ги придобие за Христа, ги цитира овие зборови како да се тоа пророство бидеќи самиот тоа го нарекува вака, за да се исполни реченото од Господ преку пророкот, кој вели, од Египет го повикав синот свој. Можеме да речеме дека ни мати не мисли да каже дека е ова пророство, но едноставно ги применува зборовите од Осија на младенецот Исус од Назарет. И сега евреите велат, Гледате како христијаните го извртуваат Светото Писмо. Осија зборува за една работа, Осија вели Израел е Божиот син, вие велите Исус. Исаија и псалмистот зборуваат за Израел како Божи слуга, Јаков е Господовиот слуга, вие велите Исус. Дали Евангелијата и апостолите Христови го извртуваат Божијето Слово. Но зошто велиме не? Дали затоа што ние им веруваме? Зошто велиме не? Дали е оправдано она што Господ го кажува за Израел да се однесува специјално за еден израелец, Исус? Дали е тоа оправдано? Само во Евангелието на двата Адама постои решение за овој проблем. Само во единственото вистинско Евангелие постои објаснување за овој проблем. Постои едно совршено и убаво единство помеѓу едниот и многуте. Адам бил еден. Дори пред жената да, да настане. Мегутоа, колку мине се Адам денеска? што рече Банки Мун пред некој ден, очекуваме да се роди овие денови кој поред жител на нашата планета? 7 милиардитиот, така нешто. И веднаш се раздвижуваат бројките на обедените нации за тоа дали ќе имаме доволно храна и така натаму за сите. Сега кој? овој свет не може дол долго да трае. И по многу што друго, овој свет вака, ако го оставиме, не може долго да трае. Постојат научни докази кои што се споменати во една книга што ја читав деновите, деновиве, под наслов Последните денови на планетата Земја, во српскиот превод, а во оригинал Последните денови на древната сончева светлина. Книгата се занимава, споменати се само еден до два библиски стиха, но целата се занимава само со наука. Од кога луѓето почнаа да потребуваат јагле, нафта и сиот тој развој на цивилизацијата и како тоа, развој на цивилизацијата и човековата слепа жет и слеп глад за богатење и потрошувачко обштество ја донеле цивилизацијата пред хаос, односно пред пропаст, од која што дури сега луѓето се прашуваат како сега да се спасиме, како сега да најдеме решение. Единствено решение е Господ, второто Христово доаѓање. Затоа што луѓето и се кога се свесни за проблемот, не постапуваат онака како што е разумно туку големите компании или богатите држави едноставно повторно си терат по своја, по својата себичност и светот е повторно и понатаму, подобро речено, еден вагон кој што се движи во провалија. Би рекле без никаква, но сепак постои само една контрола. Господовата контрола. Адам денеска се 7 милиарди, што малко. Оно што бил еден е 7 милиарди денес, бидеќи сите ние сме Адам. Тоа е во суштината на Евангелието. Зошто Исус е Адам? Наречен последниот Адам, во својата есхатолошка, откупителна, спасителна функција. Но секој од нас е Адам, барем од ние што сме од машки пол, <laughs> иако спаѓаат и жените тука, Бидеќи Ева била Адам, само што била Господја Адам. <laughs> Дали знаете дека во Америка се уште толку либерална земја, толку расипана земја, каде што веќе не постат никакви морални правила. Се уште, јас не сум видел брак, тој е до некој што кратко траја, или, за жал, така каде што жената не го зема мажот, презимето на мажот. Секој, секој брак во Америка, жената го зема презимето на мажот. Таа традиција, за чудо нешто, е совршено сочувана. Тоа така што секој американски свештеник, пастор, проповедник, вели, ви ги представувам господин и господја, после венчавката, после се, после бакнежот, ви ги представувам господин и господја, и сега ги кажува само името и презимето на мажот. Како да вели господин и господја Борче Цветковски. И тоа окажува до ден денес. Во таа најфеминистичка земја во светот, да, да кажеме така. Значи, Таа традиција е сочувана. И тоа произлегло од Библијата, од она, сите сме Адам. Или што вели апостол Павле? Сите левити, сите свештеници во Израел, кои што се од левиемото племе, сите се тие леви. А и леви со своите браќа бил во Аврама. Или бил син Јаковов, син Израелов. Зашто сите евреи Израел, бидеќи се потомци на Израел? И кога Аврам платил десеток на Мелхиседек, тогаш сите левити платиле десеток на Мелхиседек. Тогаш целиот Израел му платил десеток на Мелхиседек. Исус е Адам. Дали е Исус Израел? Да, по истата библиска антропологија. Дали е Исус праведен Израел? Единствениот праведен Израел. Тука немаме бркање на личноста. Ние секој од нас ја имаме својата личност, својата индивидуалност, својата душа, што би рекле. Адам си Адам, Ева си Ева, јас сум јас, Борче е Борче и сите вие. Мегутоа, сите сме ние Адам во една друга смисла. Сите евреи се Израел, па и Исус во една друга смисла. И тоа е оно што Библијата го кажува а што и многу христијани денес не го кажуваат и не го разбираат. И ние ќе проучиме, ако даде Господ живот и здравие, почнувајќи од следната сабота, како треба да го разбереме спасението, поточно хри... оној елемент во спасението наречен замена, Христовата замена. Често пати сте слушали и сте зборували и сте читале Христовата заменичка служба – Каква е таа замена? Повеќето христијани погрешно го толкуваат зборот замена. Тие мислат замена значи една група криминалци треба да бидат осудени на смрт и сега доаѓа некој од страна кој што вели јас ќе умрам наместо нив и тоа е се. Така луѓето ја разбираат замената. Меѓутоа, не постои ниту еден закон, ни Божи, ни човечки, кој што признава можност за вакво, за вакво спасение, за ваков начин на откупување на грешниците. Не постои закон кој што може да каже ти, кој што треба да одиш во затвор, или кој што треба да бидеш погубен, со инекција или електрична столица, се едно. Може да се одиш дома слободен, бидеќи друг место тебе. Ке го поднесе сето тоа. Тоа не е ниту праведно, ниту, ниту има смисла правото, ако дозволува таква можност. Бидеќи, ако законот бара нечија смрт, ја бара смртта на грешникот, на оно што, што сгреши да не должам понатаму, веќе навлегов во мојата наредна тема. Но како треба единствено вистински и точно да се свати поимот замена? На кој начин било можно замена и зошто? Повторно во контекст на оваа тема. На идентитетот на целокупниот човечки род, на сите, со само една личност. Со само еден човек, со само еден Адам. Вместо тоа повеќе од наредната сабота, ако даде Господ живот и здравје. А сега би завршил само со зборовите на апостол Павле, познати зборови во последнијето до Галатјаните, каде што во последниот стих Тоа е 29 иот Галатијаните трета глава, 29 стих. Трета глава. Апостол Павле им се обеќе на христијаните им вели, ако сте пак вие Христови, ако сте Христови, што сте? Тоа сте семе Авраамово. Зошто? Бидеќи Христос е семе Авраамово и поветувањето сте наследници. А кога зборува за семето Авраамово, 16 стих што вели? Господ му дал ветување на Авраам. Ќе го умножам твоето семе. И повторно евреите ќе речат очигледно и ние ќе речеме да. Тоа е очигледно, секој би го рекол. Господ го дал ветувањето за целиот народ што ќе настане од Авраам, за сето потомство Авраамово. Зошто апостол Павле го сведува сето тоа мноштво како песок морски, како звездите небески, на само еден човек, на само еден израелец. 16 стих, но ветувањата му беа дадени на Аврам и на неговото семе, и не е речено на семињата, како за мнозина, туку на семето Твое, како за еден, еднина, кое што е Христос. Зошто? апостол Павле не верува, евреинот на девреите, така се прогласи себе си. евреинот на девреите не верува дека ветувањето дадено за Аврам било за целото негово потомство, за тој песок морски, се разбира дека верува. Но како е можно мноштвото, сите, да ги сведеш на само еден, кој што е Христос? Како да сите ветувања дадени на Аврам се однесуваат само на Христа. Тоа, тоа го вежли Павле. Тоа е можно само заради Евангелието на двата Адама. Тоа е можно само заради она токму исто Евангелие, за која што зборувавме предходните саботи. Тоа е можно затоа што Спасението на сите зависи од тој еден. А тој еден, тој еден се идентификувал со тие сите. И само ако тие сите се идентификуваат сега со него, а не со првиот Адов, или со грешниот Јаков, теку со овој совршен, праведен Израелец, можат да бидат наследници и да се исполни врз нив сето она што е речено за Аврам, сето она што е речено за Израел и сето она што му било ветено на паднатиот Адам. Каква совршена слика, какво совршено единство. Деталите на Исаја 53 глава зборуваат за една личност, за Исуса Христа. Тоа не може да се избега од тој факт. А сепак, е исто толку точно дека се однесуваат за Израел. Бидеќи Христос е единствениот праведен Израел. И само во Него се собира целиот Израел. Како што во Него, на Голготскиот крст, се собрало целото човештво. Расејано и потекнато од првиот Адам. И само во Него имаат спасение. И луѓето воопшто, и Израел